Ah, cik daudz darāmā! Laiks tik ātri skrien, un garīgums paliek malā. Neuztraucies! Sēdi mašīnā, makšķerē, skrieni vai būvē māju. Mēs pievienosim garīgumu garšvielu katrai tavai sestdienas aktivitātei. Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Lūkās. Tanī laikā ganis teikšus gāja uz Betlēmi un atrada Mariju, Jāzepu un Silē noguldītu bērniņu. Viņu ieraudzījuši tie pastāstīja to, kas viņiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas dzirdēja, brīnījās par to, ko gani viņiem stāstīja. Bet Marija paturēja prātā visus šos vārdus, pārdomādama tos savā sirdī. Bet gani atgriezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu redzēto un dzirdēto, kā tas viņiem bija sludināts. Un, kad astoņas dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiz, viņu nosauca vārdā Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, vēl pirms viņa ieņemšanas mātes miesās. Ja es par to nedomāju, tad es zinu, kas tas ir. Ja man kāds jautā, kas tas ir, tad es vairs to nesaprotu. Varētu šodien iesākt ar mīklu. Kāda ir atbilde un kurš ir tas, kurš šo mīklu ir kādreiz pierakstījis? Tas ir svētais Augustīns. Viņš saka, ka tad, kad viņš nedomā par laiku vai to, kas ir laiks, tad viņam ir skaidrs, kas tas ir. Savukārt, ja kāds viņam lūdz izskaidrot, kas ir laiks, Augustīns, viens no baznīcas un mūsu rietumu pasaules izcilākajiem domātajiem, apmulst un saka, ka īsti vairs nesaprot, kā to var izskaidrot. Laiks svētajos rakstos ir vairākas nozīmes šim vārdam Viens no tiem ir tas, ko mēs šodien svinam. Laiks kā radītāja dāvana. Laiks, kas pieder pie radītās pasaules. Tas, ko mēs varam izmērīt, tas, kas pastāv, tāpēc, ka pastāv matērija, tāpēc, ka pastāv šīs matērijas savstarpējās attiecības, gan kosmiskās, gan arī šeit, virs zemes, tās mazākās gadi, dienas, kas seko noteiktām debesu ķermeņu kustībām. Šis laiks ir radītāja dāvana. Šis laiks, kas pēc tam ir mērāms vēstures notikumos, kas kādā no šīm kosmiskā laika sprīžiem ir norisinājušies. Vēsture, kuru veidojam mēs katru dienu, vēsture, kuru mēs piedzīvojam, bet par kuru varam lasīt, kas ir bijis arī pirms mums. Bet šodien dzirdām, ka otrajā lasījumā šis laiks ir piepildījies. Un ja par šo kosmisko laiku tiek saukts chronos grieķu valodā, tad savukārt šis otrs laiks tiek saukts par kairosu. Tas ir laiks, kurā Dievs, kurš stāv pāri laikam, ienāk mūsu vēsturē ienāk mūsu laikā. Un eh, tas ir laiks, par kuru sludināja Jēzus, kurš teica, ka laiks ir piepildījies un Dieva valstība ir tuvu. Tas ir žēlastības laiks. Tas ir laiks, kurā laiks patiesībā pazūd un ienāk mūsu dzīvē kaut kas no debesu valstības. Un šodien vēlamies Dievam pateikties pateikties par to, kā viņš ir ienācis, kā viņš ir darbojies šajā aizvadītajā gadā. Ir tik daudz skaistu brīžu, tik daudz labu notikumu. Ja tos mēģinātu kaut vai uz vienas papīra lapas uzrakstīt, vai mums vispār pietiktu vietas, katrā dienā taču varam piedzīvot kaut ko skaistu, kaut ko labu, kaut ko, ko varam nosaukt par dāvanu kas ir bijuši mani aizvedītā gada spilgtākie brīži, kas ir bijušas lielākās žēlastības, kuras esmu saņēmis, par ko es šodien vēlos Dievam pateikt paldies. Laiks, kas ir dāvana, bet kas ir arī uzdevums. Laiks kā iespēja. Laiks, par kuru mēs bieži vien sakam, ka mums tā pietrūkst, Un tad ir svarīga katra minūte, tad laiks ir dārgs, kā mēs sakam. Laiks, kurš dažreiz velkās vai kurš zaudē nozīmi tad, kad esam nomākti. Laiks, kuru mēs esam aicināti izmantot gudri, jo laiks ir īs. Katrai dienai pietiek savu bēdu, katrai dienai nepietiek savu uzdevumu un izaicinājumu, tāpēc mēs nevēlamies atlikt šos uzdevumus no dienas uz dienas, bet izdarīt katrai dienai paredzēto. Mēs vēlamies iegūt sirds gudrību, kā to teikts, sacīts psalma vārdos. Kungs, māci manas dienas tā skaitīt, ka es iemantotu sirds gudrību, ka es izmantotu to laiku, kuru Dievs man dāvā, ka es paveiktu to savus darbus, ka es satiktos un veltītu šo laiku, šo dāvanu cilvēkiem, kas man ir tuvi. Laiks, kas māca mums arī pazemību. Mēs esam ierobežoti laikā. Mēs vēl neesam sasnieguši to, kas saucās mūžīgā dzīve, kurā vēl kurā vairs nav nekādu robežu, kurā matērija un laiks vairs neeksistē. Tāpēc mēs zinām, ka mums ir jāiet laicīgi gulēt, ka mēs nevaram paspēt visu vienā dienā izdarīt vienmēr. Tāpēc mēs zinām, ka laikam ir vērtība, jo mēs iespējams šo brīdi, šo izdevību nekad vairs nevarēsim savā dzīvē piedzīvot un tomēr mēs dzīvojam savu laiku paļāvībā. Mēs dzīvojam cerībā, ka Dievs dāvās mums atkal jaunu dienu. Ja mums kādreiz nav kaut kas izdevies, ja aizvadītajā gadā ir kaut kādas kļūdas, kaut kādi pārpratumi, kaut kas, par ko mums vēl joprojām sāp sirds, tad Dievs mums dāvā atkal jaunu gadu. Dievs mums dāvā laiku, un laiks dziedina. Laiks dāvā jaunas iespējas. Ir kāds cilvēks, kurš ir pārsteidzis kādreiz visu pasauli, kļūstot par pāvestu Jāni 23. Cilvēks, kurš bija pazemīgs, cilvēks, kuru romieši sauc par papabono, labais pāvests, tāpēc, ka no viņa staroja labestība, no viņa staroja mīlestību un labsirdība pret cilvēkiem. Un viņš bija cilvēks, kurš bija iemācījies izmantot to dāvanu, kas ir laiks, gudri, pazemīgi. Un viņš ir sarakstījis priekš sevis desmit paušļus, ja tā varētu teikt, kā viņš vēlas izmantot katru dienu to laiku, ko Dievs viņam ir vēlējis. Iespējams, kaut ko no tā arī mēs varam pierakstīt, pievienot pie savas jaunā gada apņemšanās saraksta. Tikai šodien centīšos dzīvot, nemēģinot atrisināt visas manas dzīvības, dzīves problēmas vienlaicīgi Tikai šodien es pievērsīšu uzmanību savam izskatam, nepacelšu balsi, būšu pieklājīgs, nekritizēšu nevienu, necentīšos izlabot nevienu citu kā vien sevi. Tikai šodien būšu laimīgs, pārliecībā, ka esmu radīts laimēji ne tikai nākošajā dzīvē, bet arī šajā. Tikai šodien es piemērošos apstākļiem, negaidot, ka apstākļi piemērosies manām iegribām. Tikai šodien atvēlēšu desmit minūtes labai lasāmvielai, atceroties, ka tāpat kā miesai ir nepieciešams uzturs, tā laba lasāmviela dod dzīvību dvēselē. Tikai šodien paveikšu kādu labu darbu, un par to nevienam nestāstīšu. Tikai šodien izdarīšu vismaz vienu lietu, ko man negribās darīt, un, ja jutīšos aizvainots, izturēšos tā, lai citi to nemana. Tikai šodien es sev nospraudīšu dienas kārtību. Varbūt to neievērošu visos sīkumos, bet tomēr centīšos un sargāšos no divām kaitēm - steigas un neizlēmības. Tikai šodien es cieši ticēšu, pat ja apstākļi norādītu uz pretējo, ka Dieva providence rūpējas par mani tā it kā es būtu vienīgā radība uz pasaules. Tikai šodien es nebaidīšos. Nebaidīšos baudīt to, kas ir skaists, un ticēšu labajiem. Es taču varu paveikt 12 stundās to, ko baidītos, ja domātu, ka man tas jādara visu mūžu. Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai katru nedēļas sestdienu, 5. vakarā. Vakarē kopā ar Radio Mariju Latviju.